gas forneloi perdas sian prestigion. En pasinta tempo homoi cuiris per brulanta ligno. De ciam aperis la gas forneloi, oni consideras ilin granda progresso cae conforto en la heima vivo. Practicae, securae, nemulte costae, facile purigeblae. Oni ne povas imagi modernan heimon sen gas fornello. Sed etch gas fornelloi shaine havas sian limigitan tempon de prestigio, kiu eble baldao finijos. Dum la lastae monatoi crescas publicajo e montrandae che ili tamen ne estas tiel securai cae desirindae. Ili eligas en la aeron suffice grandan quanton da metano, ciam oni ec funcciigas ilin, cae ec ciam ili ne estas en funcciado. Cae metano povas damage la homan sanon, cae la atmosferon, cae seque contribui alla climata shangio. Oni supposas che la gaso fluetas tra tuba e connectiloi en heimoi au sur strate en momento e ciam la fornello ne funccias. Uno studajo calculis che dom dude chiaroi el fluado de tiu gaso el usonai forneloi eble havas egalan e ficon ie varmigo de latero, ciel duon miliono da benzin automobiloi. En usono, existas nun tempe la tendenzo mal permessi usadon de gaso en novae construajoi, quancam en iui statoi oni resistas contra tia mal permesso. Metano, quio estas la cefa parto de natura gaso, povas var la teron dec oble pli forte ol la sama quanto de carbon dioxido la longe de dudec iaroi. En la iaro du mil dec trovigis pli ol quar dec milionoi da gas forneloi en usonei heimoi. Oni calculas che ili respondetsas pri dec tri procentoi el la eligado de gasoi en tiu lando. Metano estas tre explodema gaso. Gi influas la homan sanon, la plantadon de vegetajoi, cae la ricultoin. Ci havas nec odoron, nec coloron, protio oni aldonas odoron al la gaso usata en heimoi, por faciligi flaradon ocase de nenormala funcciado de forneloi. Longa spirado de metan malpura aero povas causi pulmaine problemoin al homoi, asfixion, mis spiradon, tachycardion, acutain mensain misfunccioin, comaton, convulsioin. Du trionoi el la quanto de la metano eligata en la atmosferon devenas de homai agoi, bredado de bestoi, carbominado, usado de petrolo cae gaso, putrigio de urbai rubajoi. Ne estas facile convinci la homoin al resigno pri iliai tradiziai gas forneloi, despli che electrae forneloi estas multe pli el Oni ancora osserchas taugan solvon por tiu ticla problemo.